الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي وعصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم وصلكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مرسلات مبارك ربيع الاول ايضا شباب تكلم به oradaki istimamız fakat şu anda da mübarek ayın içerisindeyiz. Daha bitmesine bir hafta vardır. allah Teala sahibimizden hoşnut eylesin. Amin. Mübarek ayın sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve Mübarek ay onun doğduğu aydır. Onun için İslam'da çok büyük fazileti ve kıymeti vardır. Alimler ne diyorlar? لهذا الشهر في الإسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور فمولود به وسكن معنى آيات له لدى Resulullah Doğan Muhammed Mustafa vardı sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi de Rabia, ilkbahar demektir. Rabi'ul evvel, Rabia, bahar. Evvel ilk, ilkbahar. Burada bahar içinde, bahar içinde bahar vardır. Nur için nur üstüne, nur üstüne nur vardır. Hem mevsim manası vardır, hem o şirkin yok olması vardır. Kisra'nın Kayseri'nin düzeninin bozulması vardır. Efendim, bütün hayvanların da birbirlerine müjdelemeleri vardır. Şeytanın göklerden olması vardır. Yani hepsi bu mübarek Rabi'ül Evvel ayında zuhur etmiştir. Onun için biz bu aya kıymet verirsek Allah mutlaka bize kıymet verecek. Allah'ın aşıkları, Habibinin dostları sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onlar çok hususta şiirler söylemişler, kasideler tebdil etmişler, beytler inşaat etmişler. Çünkü hakikaten bu ay olmasa Ramazan ayı da olmayacak. Bu ay olmasa Kadir Gecesi olmayacak. O ayda Kur'an olmasa sallallahu aleyhi ve sellem. Hac olmayacak, umre olmayacak, zekat olmayacak. Kimsenin Allah'tan haberi olmayacak. Bu ay olmasa. O bakımdan bu ayın ve Mevlid Gecesi alimler gecesinde ne tutacak? Çünkü Kadir gecesinde tenezzelü melaike, melekler iniyor. Peki bu mübarek ayda kim geliyor? Muhammed Mustafa geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid gecesinde gelen kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerden hep var. Peki Mevlid gecesinde gelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmasa Kur'an-ı Kerimde. Kadir gecesinde ne şereflidir? İlâ selâhu yedir racik. Kadir gecesinde o Kur'an'ı indirdik ya oldu bir ayda yaslar. E, o Kur'an'ın indirildiği insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o gelmese Kadir gecesine manası var. Kur'an gelmeyecek. Onun için bu ayın kıymetini biliriz inşallah. Sohbetleri dinlemiş olabilirsiniz. Burada da Lale Efendi'nin yayınları var mı? 89. frekansından var diyorlar. Frekans değiştiyse bilmiyorum. Tam ne? Değişiyor. Evet frekansları arayın. Merak olun. Ararsan bulursun inşallah. Efendim, sabit fakat var değil mi? Arayan bulur. Frekanslarınızı bulun. Bak bir Mustafa Özçiçek Hoca'yı tanıyorsun. Buraya geliyor. Buralıdır. Onun geçen de bize anlattı. Bir açık kadın bir şeyden de haberi yok. Ne radyo biliyor, ne sohbet bir şey bilmiyor bir şey. Sohbetlerimizi. Kendisi karanlıkta görüyor. Rüyasında. O karanlık içerisinde şey yol bulamıyor. Bulamayınca telaşa düşüyor, korkuyor, kapılıyor. O arada bir cemaat veriyor. Nurların önetinden sağlarında bulalım. Siz kimsiniz? Yollarınız belli değil. Belli. Bu Muharrem bakılan atılan 313 sahabeyi görüyor. Cemaat haline gidiyorlar. Fakat onlarla yetişmiyor. O diyor ki biz karanlıkta kalacağız. Siz hızlı gidiyorsunuz. O zaman onlar da diyorlar ki e sizin ameliniz yetişmiyor bize. Sizin ameliniz yok. Bizim amelimizden bir bunu kazandık. O da diyor ki Nasıl yapıyor öyle şey bağırıyor? Bizim amelimiz madem yetişmiyor sizin bulduğunuzda biz karanlıktan mı yapacağız? Bize de bir şey söyleyin, öğretin. Lale Beyefendi dinle, sohbetleri dinle diyorlar. Sohbetleri dinle diyorlar. Kadın bir şey işini yapıyor? Uyanıyor, geliyor Mustafa Özgürcek Hoca'nın e, hanımının yakınına. Oradan oradan diyor ki sizin Lale Beyefendi'ye bir radyonuz mu var? Adını da bilmiyor. Bir Biri buraya sohbete geldiği zaman Mustafa Hoca'ya sorunu anlarsın size. Meseleyi bilen o. Ben de işte bu kadar kafamda kalmış. Bu sohbetler ebedi ahiretin nurlu yoludur. Bu nuru kesmek istiyorlar. bunu yaptık. E dedi şimdi dedi bir şablondan kalktı. İşte tamam şimdi seni daha zorlu anladım. Tamam peki. Röportaj dedi röportaj yapmıyoruz. Biz tanışma için sizi çağırdık. Zaten öyle size haber ettik. Tamam mı? Çıktı gittiler. Ortalığı karıştırıyorlar. Hocam bize ben tehdit etti, şöyle etti, böyle. Benim adam tehdit edecek bir gücüm mü var? Onun huyu mu var? Hiç milletinde yok yani. Adamlar yıkarsak olur mu? İnsanlara sert konuşursak olur mu? Ben size vaat ediyorum bu kadar yumuşak olur, yumuşak olur. Ama adamların derdi ne? Birileri Türk bazıları da anasız Türklerden ılımlı İslam projesi var. Milleti ılımlatmak istiyorlar. Efendim biz doğru konuşuyoruz. E, yalnız Hristiyan cennete sokmak istiyorlar. Biz kapla takıyoruz. Ondan sonra ben Şam mezhebini ehli beyt bölmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bizi erken oyuncu oluyoruz. Niye erken oyuncu? Adam beni aramış, geçmiş olsun demiş, ben de erken oyuncu oluyormuş oldum. Oho iyi, da ararsa benden haberim var, ben olurum. Delimsiniz Bizim zihnimiz belli. Bak babam yazmış beni 5 yaşından beri aslında eleştirmek. Nerede şey yazmış? Bisiklete yazmış. Babamla röportaj yapmış yaşından, beş yaşından daha yeni konuşmuş, parlamamış çıktılar yani haberlerde, haberinde yok. Baktım beş sayfa yazı. Babam benim anlatıyor beş yaşından beri, benim başımdan neler geçmiş. E benim sicilim belli, başım belli, sonum belli. Kimlere göçtüğüm belli, oturduğum kalktığım belli. Efendim adam geçmiş olsun demekler, efendim hani konuşma oldu ya. Bu işte bu kadar haklı haksız, hak efendim, suçlu suçsuz, Yeter ki birbirine iftiraatla üzerinde kalsın. Bu millet bunu yutar mı? Bu milletle 25 senedir ben bu üzere sohbet 25 senedir geliyorum. E senin bir kere kurnaz bilginin efendim oyunuyla beraber bu silsileyi zinciri nasıl koparacaksın? Bu zincir kopar mı? <laughs> Efendim Hazretleri'nin yanındaydı dün. Cuma günü de Yosef'in karşısına geldi. Bizi de imam ettiler. Ondan sonra dün de dedi ki Bursa'ya gidiyorum diye bugün için izin aldım. Dünden dedi Onlara benden selam söyledi. yani üzerinde kalmadı, unutulmuş şimdi. Onun için Üstad Hazretleri Eksi değil. Değilim ya. Ona göre sen de şu partiyi demedin. Onun için sen yanlış konuşuyorsun. Öbürü de şu parti demedin. Yanlış konuşuyorsun. Ya ben ayet okumakla görevliyim. Hadis okumakla görevliyim. Efendi Hazretleri bunu değil. Sami Efendi Hazretleri vardı. Büyük evliya. Ali Sami Efendi Hazretleri yani biz anlaştık. Karar verdik. Partiler üstü kalacağız. Bir parti işine bulaşmayacağız. Neden? Bu sefer adam Hadiseden sebep ayetleri dinlemez, hadisi de dinlemez. Bizim derdimiz adam içkiyi bıraksın, kumarı bıraksın, ziyaret bıraksın, namaza başlasın. Nereye, nereye, nereye vereceğini kendi bilir. Müslüman, feraset sahibidir. Allah'ın nuruyla bakar, doğru yapar. Müslüman hakkı batılı aynı. Biz, bizim işimiz bu değil. E, niye siz de benden onu istiyorsunuz, bunu istiyorsunuz, onu konuşma, bunu konuş. Niye böyle yapıyorsunuz? Ondan şey yalvarıyorlar. Şimdi Diyanet'in toplantıları oluyor, konuşuyorlar orada. Onlara yalvarıyorlar. Kardeşim sen diyaneti güzel, ben de emekli halindeyim. Ben de yoruldum, hastayım. Ben bu millete vaaz edeceğim diye canım çıktı. Gideceğim, yapacağım ben hastayım. Her tarafı tıkanmış. Ama senin diyanet işleri başkanın, ben kulağımla duydum. Ahmet Hakan programında Kanal 7'deydi o zaman. Eskiden, Kanal 7'de. Diyanet işleri şu anda bir başkanıyken adamı konu da ki, şey, sakal sünnet dedi, değildir Halbuki kusura bakma senin de sakalın var ama ben yanlış anlama dedi. Aa! Peygamber üstündekini inkar ediyor, korkuyor. Ahmet Hakan'dan da özür diliyor, Ben böyle şeyleri gözümle gördüm, kulağımla şimdi. Bu dünyanın reisini bu adam dinler mi Bu tarihte buralar hadis var, Müslüm'de buralar hadis var, Kütüb-ü Sitte dolu, Kur'an'da sakal, nerede bu dünya gelin sakalından tutma diyor Harun Aleyhisselam, Musa Arabeli sünnet bile değildir ya. Arapların adetidir diyor. E şimdi bu ne olacak? Ona bakarsan sarık da öyle diyorlar. Sarık da Arapların nesiymiş? Adetiymiş. Ebu Cehil de sarıklı diyor. Çüş. Ebu Cehil değil ama Ebu Cehil takkesiz sarıklar. Efendim Ne diyor? Bizimle müşriklerin arasındaki fark nereden çıkar? Takkeler takarız, takkenin üstüne sarı sararız diyor. O, Şiilerin de kafası açıktır, Şiilerin. Böyle bir bakarsın ki ense çıkartarlar, buradan kafa çıkar. Sarılsan mı sarı, koyla sarı, şöyle bir yapsa içi boş. Şiilerin sarıkları böyledir, takke takmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirimizi ne buluyor? Bizimle müşriklerin arasındaki fark neymiş? Takkelerimizi derecedeki saklardan. Bu hadiste bir şey geçiyor. Ben buyurum. Arap aleti. Arap aleti diye bir şey var ya. İyi o zaman kafası yaralana da kafasını sarıyorlar. Onun için. Adam bir kere bana bir dedi. Bere giymiş üstüne. İçinde sarık var, üstünde bere var. Götürdüler bizi ifadeye 80 senesi. Ondan sonra ordula perşembe onun Perşembe diye bir sahne şeyi var. Bizim de lastiğimiz patlamış. Orada bir lastik yapılırken beklerken üzerimizde beri var. Hemen bizi aldılar döktüler. Çok büyük bir şey olmuş şimdi falan. İhtilal zamanı ondan sonra işte içinden sarı çıkınca uuu açtılar açtılar. Sen bir halep şey ya? <laughs> Allah Başım mı yarıldı diyor birisi. e şimdi bunu bu adam bilmez de, bu adam bilmez okumamış. Ve Diyanet'teki adam da buna Arap adetidir derse ne olacak? Bir tanesi soruyor geçen gün çok yüksek rütbeliydi. Makamı da yüksek, yaşlı var. Dedi ki ben peygamberin sakallı dedi, sakallı dedi. Bir ki arkadaş var sakallı kısa dedi. Bunun gibi zannediyorum dedi. Ya dedim, Peygamber sallallahu böyle olur mu ya? Efendim bir parmak falan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keffe lihyeti, azime lihyeti Hadis-i Şerif Tirmizi Şemail şeklinde geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı çok büyüktü, sıktı, dürdü ve uzun bir yandı bir tutam. Bu geçmez. Böyle tutarsın, buradan aşağısını alır. Ama kendisi mübarek tabi eğilizden daha büyük. Onun için sakal ona göre daha eğilizli sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi sen bunu nasıl icat ediyorsun? Ondan sonra ne olur bu medyada çıkan vaizler ortalığı efendim düzeltiyor. E, düzeltiyor demiyor da e şimdi ne yapalım? Ne olur diyanettekiler siz bilgili konuşun. Bilgi sahibi olun da efendim e, ilim üzere, bilim üzere bu millete aydınlatın da halkın dili konuşamıyorsunuz. Millet de sizi anlamıyor. Onun için halk dili konuşursanız bu hocalardan millet kurtulur. Lakin o, lakin bu şimdi ne okuyoruz biz? Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Senin yardımcı adam var. ya Bursa'da var kaç tane. Bursa'da ben şimdi isimlerini vermeyeyim. Burada ilahiyatın hocaları var. Yunus Bey, Yavuz var, Öbürü var, Belki var. Adam televizyonda çıktı, Yaşar Nuri ile beraber Allah'ın kelamı Arapça mı? E dinlemez. Ondan sonra Eylül Sultan'ın türbesini ziyarete gitmeyin. Şimdi efendim Şimdi bile bu hadis devam ediyor mu? Ediyor. Ben hala namazı kılıyor muyum? Kılıyorum. Elemelik'in eli gelsen mutlaka namazı kılıyorum. Buradan da bir sıkıntımız olursa kılıyorum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada yok ki. Burada yok olur. Onun Allah'ı yok mu? Ona uyulmaz Kâhî mâdûdûn fasallu aleyhi fennü salâdûn teblûni Dünyanın neresinde olursanız olun ile Medine'de Ravza'da kabrimin yanına gelmeniz şart değil. Her yerden bana salavat gönderin, salatlarınız bana ulaşıyor. Bu hadis değil mi? Daha buna neler var? Rivayetler, Mevlid kitabı. Şimdi Mevlid inşallah geçen sene okumuş muyduk? Geçen sene okumuş senelik biraz seneye kadar güvence garantisi bakalım. Allah beraber versin bu uzaya da havalesi. Amin. Amin. Ama şimdi okumam başladım, yarın çıkarsın. Nasıl olsa bu yok yok garanti. o bahane anlarsın. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, bir ayağa kalkıyorsunuz, hurra. Ne oluyorsunuz ya? Daha ben çıkmadan. He, İmam Ali Hazretleri hadis okuyordu, Resulullah'tan bahsediyordu da sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah Mübarek Hazretleri de derste Allah büyük evliya. Diyor ki yüzü değişiyor, sarılıyor, doğruluyor. Bir türlü de bırakmıyor. Ne olduğunu bir daha anlamadı. Ondan sonra Efendi Hazretleri bugün ne oldu böyle size? Dedi 16 kere ahkam soktu dedi. Ama Resulullah'tan bahsedilen bir derste olduğu için dedi dersi geçemedi. 16 kere ahkam soktu. Bu sahih. Ha, e 16 kere ahkam soktu da niye öyle dedi? Ben ne diyeyim ya? Ecelimden mi? Lühumul ulemâni mesûletun alimlerin etleri zehirlidir. Ama hangi alimlere? Öyle alimlere, meyli alimlere dalan dalana bir şey olmuyor adamlara yani. Adamlara bir şey olmazlar demekten de çok doğru bir adam değiller. Alimlerin etleri zehirlidir diyor. Akrep oldu, İmam Azam oturuyor. Dediler ya İmam Akrep seni sokacak. Soksun da dursun dedi. Akrep soktu, hiç şişti, kendi düştü yere. İmam Azam alimler yapacak şeydir. Ama acı verdi. İmam-ı Malik o halkı olarak olmasından yüzü rengi değişti böyle. Fakat hadis okunuyor diye, Efendimiz'in adı okunuyor diye değişti. Ayağını değiştirmedi ya. Siz burada şimdi Mevlüt okuyacağız, şunu okuyacağız, Bu okuyacağız, yarına kalkarsın. Ben de oturuyorum, ne diyeceğimi yarına çekerim. Ne olacak? Bu ilimler kayda alınıyor. Şimdi size çekmeyi diyoruz. Niye çekmeyi diyoruz? Biz bu ilimleri sizden kimseden gizlemiyoruz. Biz bu ilimleri internette Cübbeli Ahmet Hoca Roktaki sitemizde koyuyoruz. Bursa sohbetleri oradalar. Aynısı oradan aşı değil yani. Çünkü herkes çıksa yani yapar. Alamaz. Sözün bir tarafını alır, bir tarafını almaz. Kayıtlardan yanlış çıkar. Ama biz tam manasıyla bunu veriyoruz. Hiç bize de kesmiyoruz yani. ne keseceğiz? Çünkü bu kadar insan içinde konuşmanın kessen mi olur? Ondan sonra konuşmadan yemediniz. Yani konuşmama gayret edeceksin. Biz Amasya'da İlahi Hoca var Allah selam versin. Cuma günü çıkmış kürsüye çok eski. Esnafa halde vaz ediyor. Ana bak dedi, esnaf var dedi falan. Bir şey diyecek onu dedi, aramıza kalsın. Yani mübarek Cuma günü kürsüde konuşuyorsun da nasıl aramıza kalsın? Millete merak etti dedi ki bak bir şeyler diyeceğim dedi, bugün aramıza kalsın. Esnaf da merak etti. İmanla delivere koyuyorsunuz da iletişim deli altına koyuyorsunuz ya dediler yapmayın dedi ya ben şimdi de şaşırdım. Ama bazı doğru söyledik de e şimdi burada da ben size desem ki aramızda kalsın arkadaşlar bunun bir manası yok yani. Ama belki yanlış alırsınız ortadan kesersiniz mana yanlış çıkar. Onun için biz tümünü alalım tümünü bir birlikte atıyoruz. Ondan sonra kim derse ki Hoca diyecek, diyecek, öldürecek bir hoca beni. Dersin bize kaseti koyacağız. Bak oranın hoca ne dedi, sen ne dersin? Bu ses almak lazım oldu şimdi. Çok istira oluyor. Hemen bir yalan, hemen bir istira. Onun için bu teknolojinin zararı da var, faydası da var, faydaları da istifade edenlerden olalım. İnşallah. Şimdi o mübarek zat sahabeden Osman bin Huleyn olabilir. Radıyallahu anh ismi. Yani ravi olur. Ne diyor? Söyle bana. Sen benim ümmetimi Allah'tan iste ondan sonra bana sesleniyor. Ey Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede olursa ol. Ben senin ile beraber senin ümmetine Rabbime yöneldim. Niçin benim şu gözlerimin açılması için? Ondan sonra yine tekrar ey Allah'ım sen onu bana et. benim de duamı kabul Sahabeler diyorlar ki o zat o duayı öğrendi, gitti. Biz de orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorduk şeyde, mescitte. Bir zaman geçti, hiç gözleri kör olmamış gibi gözü açık vaziyette geldi yanımıza. Vallahi bu sahabe gördük diyorlar. Yani. E şimdi nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizesi var. Evliyaullah'ın da böyle kerameti var mıdır? Var. Evliyanın kerameti haktır. Kur'an'da da keramet geçiyor mu? Geçiyor. Nerede geçiyor? Bir an bir defa nerede geçiyor? Meryem Validemiz hadisesinde, Anibar suresinde. Meryem Validemiz peygamber miydi? Değil. Niçin? Kadından peygamber olmaz. mı onun için. Peki peygamber olmadan ömre neydi? Veliyedir. Evlen batar. Allah korktu. Değil mi? Peygamber olmasa ne olması lazım? Velilerden. E, yazı kuş meyvası vardı yanında. Hem de e, Zekeriya Aleyhisselam onu nereye yerleştirmiş? Mescid-i Aksa'da caminin üstünde bir odaya. Odanın anahtarı Zekeriya Aleyhisselam. Hiç giren çıkan yok. Caminin içinde. Aşağıda erkekler ibadet ediyor. O tek başına. Sırf ibadet yapıyor. Adam إمام هارون حين والدين دريا والدين على السلام حين والدين حين حين له حين له Dedi ki inni nedebbüleke mahdi mavzim harran. Fetekabbelin. Ya Rabbi karnımda bir çocuk dedi. Nesli aksanın hizmetine, ibadetine alalım. Senin ibadetine benden kabul et Allah'u dedi. Fakat erkek olacağına niyet etti. Felemâ ullâhâ kâle Rabbi inni ullâhâ kâmüze. Doğru cevabına inan oldu. Yani ya ben dişi şey doğurdum, ne olacak şimdi? Mevla buyurdu, Allah'u alem Allah. Ben bilmiyorum ki içeride doğurdum. Ve neyse de gel önümüzden. Peki o da dedi ki, ya Rabbi ben caminin hizmetine bahsettim. E, kadın nasıl gidecek erkeklerin içinde hizmete? Erkek, kadınla erkek bir olur mu? Ve hissetmek kanlar ya. Ben onu ben yapmadım takdim. Ve yine öyle abi kere zürriyeti şeytanı hocayım. Onun da zürriyetinde şeytan Sana nasıl gidecek bir tane İsa Aleyhisselam. Daha ondan çocuk gelmedi. Gelmedi İsa Aleyhisselam evlenmedi ki. Sonra Abdullah'a doğru yiyince evlenecek mi? Çocuğu olacak mı? İlahiyatçılar bunu inkar eder ama Fatih Altaylı ile kabul etti. İsimlerini bile öğrendiler çocuğunu. Bir çocuğun adı Musa olacak, bir çocuğun adı Muhammed olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Aleyhisselam iki çocuğuna iki isim koyacak. Bunu şiayetlere kabul etmez öyle şeyler. diyecek, oksijen yok, gökte nasıl yaşıyor, bilmem ne. Peki, e sen bu adamlara diyorsun ki, millete ilimle vaaz edin de, ırkı hocalara meydan kalmasın. E bu, bu adamlar böyle onu inkar, bunu inkar, bu millet neyi dinleyecek? Buhari yanlış, Müslim yanlış, o yanlış, bu yanlış. Ya Allah doğru imana yetiştirmeye nasip eylesin. Bu millet hep böyle. Bizim millet hakikaten şaşmaz Allah'ım. Birkaç tane yanılan olsa da o mühim değil. Ekseriyet hak verir. Ekseriyet hak verir. Osmanlı etrafından falan ehl-i sünnet inancını koruyoruz elhamdülillah. Ne kadar bu ithal eline şirkli, ne şirkli dedi Bir dedi Allah'tan çıkıyoruz, sen de konuşuyorsun dedi Bir dedi Allah'tan çıkıyoruz, o evi yani aracı yapıyoruz Bundan hep yavruluk var mı dedi ya? İşte bir insan Aziz söyledi. nasıl geldi? Aziz Bayındır geldi, inkar ediyor, Rabıta şirktir, şu şirktir, bu şirktir. Atıyor, çatıyor, tutuyor. Evliya, kelam yani yardım edemez. Öldükten sonra işler bitmiştir. Efendim Hazretleri dedi ki sen ne diyorsun? Abdülkadir yani buyuruyor ki beni öldüğüm dünyanın neresinde yardım istese ben yetişirim. Çağırsın beni diyor. Çünkü Allah onlara izin vermiş. Biz sadece yetişemiyoruz. Ki sen bana çağır. Ey kelam diye. Oh, ben şimdi karşıki yukulayım. Şekeri kişi şey küçük güzel görmüyor zaten. Ağzım kurumuş. Ben sana nasıl yapmayacağım? Kevler kurbaşınız be. Beğeniyor muyum diyorum sana? Ama beni yer vardır, sen bunları niye kâr ediyorsun? Allah'ın dostları var, yetişirler mi? Yetişirler mi? Değil mi? Salih Hoca var, o alim original hakkında, orijinal alemi çok bilir. Okuyun orijinal mecadına. Gecelerde karanlık yerde okuyun biliyor musun? Işıklı yani, çoluk çocuk var Ondan sonra efendim, yalnız Sevgili İslamlarım, hizmet bir düzelten kurum olsun. Dedi mi? Evet. E, Diyanetten bir yetkili çıkıp da ya kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Arafat başka bir şey olmaz. Arafat Niye? Ehl-i Beyt adı altında millete ehl-i diye Şii myself burada. E tabii ki biraz şaka şamata fıkralar anlatıyoruz. Hayatımız fıkra olmuş zaten. Arapça şey? fıkra ne öğretiyor yani. Çünkü öyle güldürmesek hiç olmayacak, akşam içecekler. Şey doğru söylüyorum. Biraz da güldürüyorum ediyorum. Ben orada 10 saat konuşmuşum toplam 3 programda. 10 saat konuşmada orada güldürmesem o kadar doğruyu nasıl etkileri çok insanlara demiş ama senin kadar tesirlenen hiç görmedim böyle şey Ne kadar demiş güzelliğini, çok tesirlenen her adam buraya geçti. Sonra Hoca Efendi geçen gün kesiyi kaybettim demiş. Bir kesim var demiş, senin de sakallı seyrek demiş, böyle konuşurken demiş, böyle sakallar oynuyor demiş. O kesi aklıma geliyor demiş, yanıyorum, yıkılıyorum demiş. Genuine iyi Olur mu böylece? Şey? Dolma. Efendimiz de buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem hadis ve selat et ahadis. Sana üç hadis söyleyeyim al benden. Bak bir tanesi de diyor. Bir insanın ağzında yemek kahvesinin kokusu olduğu müddetçe mazeret kahve fülbünni hife bir insan şimdi bana da kahveci açsın ben zannetmeyin ha kahveciler de oldu ondan sonra o Nescafe'ler buraya girmez. Onlara acayip bir koku bırakıyor sonra. O hakiki çekilen Yemen kahvesi var ya, o koku diyor, insanın ağzını bulduğu müddetçe melekler çok memnun olur. Melekler insanın ağzının etrafında oturuyorlar. Melekler ya Rabbi bunu affet diye dua ederler. Estağfurullah ve lakin. İkinci hadis, bir insan dedi, tesbih alırsa, edilirsin. Bak benim bu cebimde bile var. Yelekte iki tane var. Bundan bir tane yelek olmanın üstünde bundan bir tane var. Üç dört tesbihine geliyor. Şimdi bu tesbihi aldı. Cebine koydu. Yanına koydu. Çarpasına koydu. Niçin? Yedirullah abi? Allah'a zikretmek için. Küllü ve minetlerken ne geliyor? İndir oraya İster zikretsin, ister zikretmesin. Sırf bu niyette tesbih bulunduran Allah'ı çok zikredenler defterine karşı gelir. Bunu hiçbir kitapta sorduğunuz için bulursun. Sonraki halinde Yusuf Lefani Hazretleri gibi büyük evliya kitaplarında var ama Bukhari'de Müslim'de falan olmaz çünkü vasıtası da alır. Üçüncüsü Mevve böyle Diri olsun, ölü olsun. Bir evliyanın yanında duran bak kabir ziyareti. Gittin Ebu Sultan Hazretleri'ne oturduğun bir fatiha okudun. Demek ki diyor, her meşati başka rivayette var, burada yok da koyun sağacak kadar az da olsa, bir de iki saat oturmak şart yok. Koyun sağımlığı böyle az. Bir az zamanla olsa, bir Allah dostunun önünde otursa, ister o evliya hayatta olsa, ister vefat etmiş kabrede olsa. Ve cennete ma'bedallahi teala bize vayela hatta tutma aleyh Bu adam diyor ne, ne durumdadır? Sanki diyor, yer parçalayacak derecede kuvvetle ibadet yapmış gibi sevap alıyor. Evliyanın önünde bir dakika Bunu Yusuf Ebani Hazretleri büyük evliyada o. O kitabında yazıyor. Ben kaynaklarını verdim. Çünkü ben kaynak vermeden yemem. Mesela ben şimdi çıksam desem ki ben bunu Resulullah'a gördüm sallallahu diyene şurada şifa var. Ben bunu demem. Ama geçmiş büyük veliler, onlar makamları yüksek, onlar kitaplara geçmiş sözleri. Onlar tasdik görmüş, herkes kabul etmiş. Ha senin benim görmeme göre böyle hadis olmaz. Ama bu iş başka iş. Ha senin benim görmemle olur. Nasıl olur? Seni deli bağlar. Kendi amel edersin onlar. Ama millete onu anlatmak için kitaba yazamazsın. Anladınız mı? Bak. Şimdi Resulullah manevi hadis ne buyuruyor? Burada da çok malumat var. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda uyanıkken bir insan görüşebilir mi? görüşebilir. Ha, Efendim Mahmud Efendi Hazretleri hastanede görüşür mü? Görüşür. Ha burada bir kahraman derse röportaj. Kim bu röportaj bu, bu sayı? Muhammed Esin Hoca Efendi. Kim bu? Mahmud Efendi Hazretleri başarı. Devamlı seneler bir yanında her dakika gece, gündüz, bir de iki de üç de yanında yap Sonra sabah namazına yana girdim diye hiç bana diyor, kalkınca yapmamak lazım yani diyor. Tam şey altında böyle, gözetim altında. Hep yaptığı projektör tutulmuş böyle. Mahmut Adam'ı bu anlatıyor. Ne diyor? Hastanede ne diyor? Yatıyor diyor, kaldırın oturtun da Müslüman Fatih ziyaretine geldi. Ha o derse tamam. O evi ya. Ondan sonra gecede ne oldu? Kaç kişi orada? Resulü oldu millet sus! Uyanık, uyanık yani. Susun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine geldi. Yanında da İbn-i Mesud Hazretleri var. 10 dakika böyle salavat okutuluyor. Öyle Ha şimdi de görüşenler var. Kardeşim sen gözün güzel seçmiyorsa eğer hilali görmediyse birinci gece herkes göremez. Hilali birinci gece herkes gözetlemeye Herkes göremez. Çünkü burada görülecek ahlaki çok ağırmıştı. Onun için diyor ve ilerlem tevel hilâle tesellim yunâsir rabbuhu bil asari sen ay görmediyse gözüyle göreni kabul et. Gördüm diyen de sen yalancısın deme. Şu kitabı okursanız burada efendim Resulullah Efendimiz'le görüşmelerin devam ettiğini hala uyanırken görüşenler oldu. Mesela benim bir kitabımda bir salavat var. salat Fatih üç var. O şimdi burada yok. Efendim, salavat-ı şerife isimli kitabımızda bir salavat var. Bin kere okusa diyor, uyanırken Resulullah'ı görüşür diyor. salavat. aleyhi Ben okudum, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudum. Ama bana böyle bir hal olmadı. Olmadı ama üzülmüyorum. Niçin? Çünkü ben o müjdeyi almışımdır inşallah. Diyor ki bazı onunla görüşüp bazısı da diyor ölmeden evvel tam komaya girip şeytan musallat olduğu zaman imanını çalmak için Resulullah uyanırken gelir imanını kurtartırır ona diyor. Tamam. Mesele değil biz şimdi görüştüklerinde hava atacağız yani. Ne oldu? Bir arkadaş bunu yaptı. Bizim cevapla geç izlası diyor. Ya diyor gece diyor karanlık o dedi o sayfada bir kere okudum sürüyor 4-5 saat. 4-5 saat sürüyor. Okudum diyor. da korkmuş çıkmış oradan. Allah selam versin. ya. Allah mübarek bana öyle bir şey olsa hiç korkar mı ya? Ya dedi gel dedi dedi başıma geldi dedi onunla vur gibi bir şey yaparlar dedi ben de korktum diyor. Yani hiç ben korkmazdım ama bana da işte göstermediler. O da o da korkacak diye de buna geldiler ama o da göremedi. Yani şu anda bu işler devam ediyor. Salavat etmek lafında. Arayın bakın o kitapta var. Fatih Salamet-i Fatih sıyası. Şimdi görüşenler çok. Evet ama illa görüşen daha büyüktür, görüşmeyen daha küçüktür demek ki. Şimdi buraya yazı geldi. Mevlidler bidat diye dinlemeyin diyorlar. Yanlış. Mevlidin bidat olmadığını ispat etti. Mevlidi ilk kutlayan kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her pazartesi günü oruç tutuyordu. Dediler niçin oruç çalıştım. La evlilik diye doğduğum gün, doğum günüm olduğum için. Resulullah kendisi doğum gününü oruçla kutluyor, kutluyordu. Mevlid kutlaması öyle önemli bir şeydir ki, Mevlid okuması, dinlemesi o kadar önemli bir şeydir ki, <laughs> Ebu ve fark Abdullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi geliyor? Ebu Leheb çok sevindi. Bilmiyor başına bela olacaklar sonra. Çok sevindi dedi diyor, sen ki bana bu yeğenimin müjdeli haberini, doğum haberini, mevlid mevlid doğum demek. Doğum haberini getirdiği için seni azar ediyor. O gece Süreyde'yi hürriyetine kavuşturuyor. Ve ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz süzsüz kalınca da Süreyde'ye emrediyor. Yani yok seni azat ettim beni dinlemeyebilirsin artık ama parasıyla neyse bu yavrumuzu emzir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annelerinden biri de Süveyye. Dikkat et. Şimdi Ebu Leheb biliyorsunuz kahroldu, helak oldu, Bedir'e katılmadı sonradan efendim ama Mekke'deyken kötü hastalıktan öldü falan falan. Hazreti Abbas Efendimiz amcası nerede Müslüman oldu? Bedir'de. Bedir'de esir düştü. Esir düşünce filyeler alınıyor belgeden ya öldürmemek için şurada para verin İslam ordusu kuvvetlensin diye size azam olun. Sıra Abbas'a geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ki sen dedi herkes mesela şu kadar altın verecek sen iş vereceksin dedi. Hazreti Abbas da dedi niye dedi, beni bu yaştan sonra dilenci edeceksin, param yok o kadar dedi. Efendimiz de buyurdu ki, Mekke'den ayrılırken belki bir daha görüşemeyiz diye, Bedir'den dönemem diye Ümmü Cemil hanımın aldı, Efendimiz'in yengesi. Hanımına dedi, bir altın gömdürdün dedi. O ne oldu dedi, param yok diyorsun diyecek. Yahu dedi, bunu benim hanımdan başka kimse bilmiyor, sen nereden biliyorsun? E dedi, Afrika ben değil miyim sana ben peygamberim? O zaman ben de iman ettim dedi. Hazreti Abbas Müslüman oldu. Büyük sahabeyi radıyallahu anh başımızın tacı Hazreti Abbas. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. İki Abbas Müslüman oldu. Şimdi Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra rüya gördü. Kim gördü? Ebu Kaynak, kaynak. Kaynak. Buhari. Buhari. Kur'an'dan sonra en sahih kaynak Buhari. O buraya orada yapıyor. Ben burada kaynağını da koydum. Aynı kişi şey sayfa. Peki. Hazreti Abbas dedi ki ya Ebu hep dedi. Durumun nasıl dedi. Dedi ki sizden ayrıldıktan sonra hep daha kötü oldu. Hep daha kötü oldu. Hiç de hayırınızı şey görmedim. Muhammed'in doğumunun müjdesini getiren sallallahu aleyhi ve sellem. Süveyde'yi azat ettiğim için ve sonradan Süveyde'yi onu emsirmek için görevlendirdiği için şu parmağımın dedi boğumunda bana dedi su içiriyorlar cehennemin ortasında dedi. Buradan su geliyor. Her pazartesi gecesi azabım hafifliyor dedi. Anladın mı şimdi sen? Şimdi diyorlar ki bu rüyada efendim bir zahmet olmaz. Rüyada Bukhari'de geçiyor. Hazreti Abbas bunu nerede anlattı? Ruşidi. Nerede anlattı? Resulullah'ın huzurunda anlattı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bunu ayı dinledi mi? Dinledi. İtiraz etti mi? Etmedi. Ne demekti? Kabul etti. Eğer ki bu rüyada şeytanlık olsaydı Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem bu rüya yalan derdi. Öyle mi? Ebu iman. Ne demek Ve Yahudi yalan söyledi sana buraya gelecek diyor. Hakikaten bir şey demek ölecek En sonunda yarabbim bırakmayacağım dedi Ebu Hureyre. Bir rivayet Ebu Hureyre sahne. İkisi hakkında da var. Yakaladı. Seni dedi Resulullah'a göstereceğim. Deyince sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dur dedi ben sana bir ilim öğreteyim dedi. Kimsenin bilmediği bir ilim öğreteyim sana dedi. Beni sabredin. Sahabe-i kiram da ilim öğrenmeye o kadar düşkündüler ki bu kadar düşündüler ki böyle bakalım dedi. Sahabe. Dedi bu ayete kürsi var ya dedi. Bu ayete kürsi dedi. Biz dedi şeytanız dedi. Bu ayete kürsi dedi okunduğu zaman yanına yaklaşamaz. Kim okursa dedi yanına yaklaşamaz. Yanar şeytan. Bu da dedi sana dedi ben esas bilgiyi dedi sana. Gitti. Ne yapayım? Mafale esir ve bariha. Bu da bu Buhari'ye geçer. Esiri ne yaptın gece yakaladın tutsan dedi. Sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah bu sefer de ben kurtuldum dedi. Niye? Sana bir şey öğreteceğim dedi. Ne öğretti sana dedi? Dedi ayet-i kürsi hakkında bunu söyle. Sadaka kırılır tebbi Büyük bir amel sahtekardır ama bu sefer doğru söylemiş dedi. Şimdi kardeşim şeytan bile gelse şimdi ayet-i kim kaçıyor? Şeytan kaçıyor. Nasurettin Güleşki Hazretleri diyor ki bu mesele hakkında Ebu Leheb meselesi hakkında ulan dedim ki bunlar bilmiyorum ben şartla efendim diyor koca Ebu Leheb diyor bu kadar kafir iken hakkında Kur'an'da onun aleyhine ayetler sure inmişken diyor efendim pazartesi geceleri ona bir işte bak اِذَا كَانَ هَنَّا كَافِرًا جَاءَ herkese uzak tutuyor. Ya imanlı öldü, ömrü boyu, o gün gece sevildi. Ondan sonra baş düşmanı oldu peygamber olunca. Ama biz ölü kadar onun dostluğuna devam edeceğiz inşallah. Kardeşler, işte ben halkımın mevlidi, kim benim mevlidi, olsun diye harcama yapsan, şeker aldı, bir şey aldı, milleti topladı, bir su verdi, ikram yaptı, Allah yolunda bir altından daha vermiş gibi. Ya, burada da ne emanetler var? Ben size Arapçalarını okuyacak vakit bulamayacağım. Siz çok iyi var burada. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor. Muhammed every sheep şey içine ulaştığı zaman Allah onu affetmedikçe rahat durmaz. Mutlaka o nimettir. Allah'ın nimetidir o. Ekmerde diyor, ekmur kul, ekmerde yer veriyor hadise. Allah'ın nimeti. İlk yere koymuyoruz. Ha, o yediği şey diyor ki ya Rabbi beni yedi affetmeden ben rahat etmeyeceğim diyor. Ondan sonra mevrit diyor su üzerine okursa suya kokusu öpersen. Kim o suları içse kalbine bin nur, bir rahmet girer, içinden bin rik, kin ve illet hastalık çıkar. Kalbe öldüğü zaman onun kalbi ölmez. Mevlid okuyan, paraların üzerine okumuş Bozuk para, bütün para. Onlara bir de yaklaştırsa, o adamın eli hoş kalmaz, bereketi noksan olmaz. Evet, İmam Suyuti Hazretleri buyuruyor. Hangi evde veya mescitte veya mahallede Mevlid'in evini okursan, melekler orayı kuşatır. Oranın halkına feyiz ve rahmet yağdırmaya başlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Aleyhisselam aleyhisselam. Arşın etrafında tavaf eden melekler. Saf saf olan melekler, bunların isimleri var. Safun, Hafun, gözleri, kel gözleri, kasapları, hırsızları o evden uzak eder. Bu mesele nedir bu? İman meselesi. anlamda, sonra hocaları okudum ama kimse düzelmedi. E senin iman bozuldu. Baştan deneme yapmışsın sen, deneme. E şu şey olur. Mevlid okuyan, evli okuyan öldüğü zaman Allah ona münker nekeli cevabını kolay eder. Rabbin huzurunda manevi makamlar ihsan eder. Basra'da. Öldü. Kimse cenazesine gitmemeye niyet etti. Gece oldu, ertesi gün cenazesi var. Bir ilah geldi, top atmış gibi Basra üstünden. Ya ehl Basra'di, uhduru cenazete veliyim evliyayla. Ey Basra'lılar cenaze var. Öyle müezzin devlet var mı? Manevi hatife bir geliyor. Allah'ın velilerinden birinin cenazesine katılın. Yine rivayetler var. Alim adam diyor, yine burada eski Allah dostlarından anlatıyor. Başıma bir bela geldi, içimden niye dedim, bu beladan kurtulursam devri okuyacağım, okutacağım, insanları toplayıp eve getireceğim. Anında beladan kurtulur. Sırf niyetle, niyet. Bak, hangi belaya düşseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrini sizi kurtarır, yetiştirir inşallah. Efendim orada daha bir Yahudi kadın, Yahudi adam, komşu, Yanlarında da bir Müslüman var. Mevlid ayı geldiği dediği topluyor, mevlid okuyor, yediriyor, içiyor. O kadın dedi ki, kocasına, bu bizim komşu dedi, o an geldiği zaman niye böyle çok itham yapıyor falan. Adam dedi ki, peygamber ne dedi, bu ayda doğumunu zannediyor dedi. Peki. Gece yattı. Kadın biraz sıra Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi. Sahabe muhtar kimdir? E hala böyle bir muhtar. Seçi, seçilen peygamber ellezi Tasavvullahu Teala bil hakkı eşin Allah'ın müjdeci uyarıcı olarak gönderdiği peygamber. Ya Ahmet, peki dedi ben yanına gitsem konuşsam acaba bana cevap verir mi? Sahabeler dediler ki, İnneuleyse bir kere bir velasek var. O kibirli değildir, zorba da değildir. Konuşun dediler. Gitti yanına. Kadın dedi ki, ya sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lebbeyk buyur. Kadın dedi, ben senin dininden değilim, senin düşmanlardan dedi. Bana da mı buyur diyorsun? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezi ba'deyi bi hakkı nebiyye ve bi risalet neciyye. Ma ecekti bi bidalike. Hatta alimte enne Allah'ın İslam'ı kadheder. Dedi beni peygamber gönderen Allah'a yemin olsun ki ben sana buyur diyorsam Allah sana hidayet Rüyada. Kalktı sabah Müslüman olan. Uykuna Müslüman oldu ama uyandı Müslüman. Dedi ki bu dedi komşu beğenmedi. Ne doğru iş yapıyormuş bu peygambere değmez mi dedi ya. Ne yapsalar dedi ya. Ondan sonra ben dedi ana yaptım. Efendim bütün paralarla ziyafetler hazırlayacağım. Fakir kurar. Memnun olacağım. Derken baktı Hay haber dedi ki sen dün gece kimin elinde Müslüman olduysa o bana da geldi dedi. O bana da geldi. Kadın dedi yani ben, benim başıma gelen sana kim haber verdi? Sana gönderilen bana da gönderildi dedi. Yandaki komşunun okuttuğu mevlid bereketiyle onlara iman kısmı Şimdi kardeşler nasıl mesele biliyor musun? Şimdi bu ile fakir çok. Bu mübarek mevlid ayında, bu mevlidde evde olursa veya cuma gecesi veya cuma günü konu komşu fakir fukaraya ikramlar, hediyeler olsa, o da sana sebebini sorsa, ne oldu? Çocuğum mu oldu? kızım mı evlendi? Niye bana ikram yapıyorsun? Sen de desen ki, benim peygamberim bu aylar oldu. Onun için ikram yapıyorum desen. Hiç Allah'tan peygamberden haber olmayan birini işlemeyen bir peygamber sevgisi girer mi Ha. E insan, o beygül eksen, insan iyiliğin kucağısıdır. İyilik yapmakta fayda vardır. İslam bu sosyalliğe çok önem veriyor. Mutlaka hakka bir hafta olsun kaldı. Mevlid Ayşin bana de elinde, ocağında mutlaka birileri olsun. Arapça yardımı bu ve başlıyor bir şey okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. bunu verse fakir parayla gönlü alsın. Bir de hediye versen yanındaki komşuya alttaki aa adamla diyecek ki bu güne bu hacı sakallı efendim bizi gördüğünü akrabasını çeviriyoruz tarafa duvara. Hiç bile selam vermiyordu, hediye vermiyordu, bir şey vermiyordu. Ne oldu bu hacıya ya? Bu sefer ne olacak? Onun kalbinde de ya biliyor musun? Bu sakallı olan hacılar, hocalar, var. Ya bunlar iyi insan ya. Bize hediye veriyor. Öyle mi? Bu mevlid çok insanın hidayetine vesile olacak inşallah. Bunun bid'at olmadığını ben ispat ettim. Burada bütün İmam Rabbani Hazretleri buna bid'at demiyor. Neye bid'at diyor? Musiki nameleriyle okunanlara bid'at diyor. Musiki nameleriyle okumadıktan sonra Peygamber'e medetler karşı çıkar mı Allah'ın dostları ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dergide de bu var. Bu kitaplarda bu husustan yüz ilimsine efendim Arapça tarafı burası gidiyor maşallah be 160 sayfa Türkçesi var. İlim dolu. Bütün bu yazdıkları onlarda da var. Bu tarafta 30 küsur sayfaydı. Yani 34 sayfadır mevcut. 34. Böyle küçük sayfadır. O Kur'an'ı dinlenebilir noktada ayağın altından yere kadar okumak lazım en azından. Ondan sonra kübünü okursanız daha büyük bereket olur. Ama Efendimiz'in ayağın altından yere kadar şimdi okuyalım. Kısa. Beş dakika ayını kullanmadı da kime sakladı? Mahşerde sıkışırız diye bize sakladı. Biz de şimdi beş dakika onun hakkı için durmazsak o olmaz. Ama Mevlid'in esası uzundur. Bu 35 sayfanın hepsini okumak lazım. Ama ayağa kalkınma yerine kadar da okursanız yine ne olmuş olur? Bereketi asıl. Olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve mutlaka geliyor. Zaten salavat okunan yere geliyor. Onun için elimize inşallah. Bu mevcut kitabı da başımızın tacı olur. Evimizin baş köşelerinde devamlı okunmaya daim olur inşallah. Evet. Şimdi derginin de Gençlik Basın Gazetesi'ye bu Muhammed Hocamızın röportajını mutlaka okuyun. Önüne gelen ben efendinin yeğeniyim, şu suyu, bu suyu diye çıktı ortaya. Adamlarda hiçbir meymenet yok. Mahmud Efendi'yi ben temsil ediyorum diyor. İsmail abi ben temsil diyor. Böyle insanlar görelim. Hoca ben de burada çok güzel anlatımlar yaptı. Efendi Hazretleri'nin şu andaki durumlarını anlattı, bilgiler verdi. Ve bu hususta inşallah bize bunu yaymanızı rica ediyorum. İnsanlar yanlış bilgilere kalmasınlar. Bu röportaj önemli. Benim yazım var. Diğer hoca efendilerin çok güzel yazıları var. Yani Onunla önemli şu çok büyük aletler büyüler için, büyülenenler için büyükçülere zincire gitmeyin diye size bir reçete yazdım. Diyor ki sihir ve büyünün hakikati var mıdır? Mahiyeti nedir? Ömrü nedir? Kısa. Çok kısa. Büyüleri bozan ayet kelimeler ve dualar. Kaç madde yazmışım burada? Yedi madde yazdım. Yedi. orada. Bakara suresinin okunması anlatılır. Hadis-i şerif var. Şu hadis okunursa bozulur. Üçüncü şu dua hadis. Dört, sihir yapılan yer tespit edilip on ne yapılacak? Eğer bulunursa, nusra nusra bir şey çıkarsa. Beş, hadisten olması gerekir. Kesinlikle büyük tesir etmez. Medine'de yanında bunların hadisleri var, yazın. Altı hacemat, kan aldırma meselesi, yazın. Yedi, delilik, sihir, akıl gitmesi, ağrılar, hastalıklardan şifa bulmak isteyen, cin ve insan şerrinden korunmayı diyen, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyacak. Madde madde yazar. Şu ayet, şu ayet, şu ayet, şu ayet, şu ayet. Dolu. Peki bunların hepsini Kur'an'da bulmamız, rakamlarını tutturmamız yanlış olur diye burada başladım yazdım. Tam mesela Fatiha'dan başladım. Kur'an-ı Kerim'de sihir, büyü, hastalık, cin, delilik, bütün illetlere şifa var. Ayetlerin tümünü 1, 2, 3, 4 sayfede Nerede? Minecik etmenlasa Fatihadan başladı. Bu arada Allah'ın izniyle buna hiçbir sihir, büyü, bela dayanmaz. Bu Allah'ın Kur'an'ın kuvvetidir, bu Allah'ın ayetlerinin bereketidir. Cincilerle, büyücülerle uğraşmak. Bir de diyorlar sana papaz büyü yapmış, hocalar da çözemez diye hepten kadınları papazlara gönderiyorlar. Kafalarına kiliseye gidiyor ya. Bırakın bu işleri. Allah Bununla amel edin inşallah. Evinize hukuk dergiyi yerlerde tutmayın. Bunda Kur'an var, ayetler var, hadisler var. Lütfen kitap gibi. Nasıl kitaba sahip gösteriyorsunuz? Bu dergi gibi değil, bu kitaptır. Bunda kaç kitapta olmayan dil yazılıyor herhalde. Bu normal bir dergi değil. Ondan sonra Bu başka bir tercih esmalarından. Ondan sonra bu ay sayımında hangi ismi şerif var? He? Rahim ismi. Niye takip etmiyorsun ya? Kaçıncı isimdeyiz? Üçüncü isimdeyiz. Allah ismi yazdı, Rahman ismi yazdı, şimdi ne yazdı? Rahim ismi. Manaları nelerdir? Faziletleri nelerdir? Bereketleri nelerdir? Bak, üç sayfa Rahim ismi hakkında anlatılıyor. Allah'ın Rahim ismi şekli. Mübarek biz bu dünyaya Allah'ımızı tanımaya bilmeye geldik. İsmini bilmeden kendi Ondan sonra size faziletleri var, şifaları var. Efendim neler yazılmış? Yani neler yazılmış? Ben size hangisi? Borçlar kurtulma. Ayşe anamız diyor. Baba ben bu Bekir radıyallahu anh öyle. Uhud dalı kadar borcu olsa şu Rahman Rahim diye bir hadis var. Şunu oku diyor. Allah ödettirecek. Ve hoca ben bir şey benim aklıma gönül ışıkacak. Ben ne diyeyim kardeşim? Sen ne diyeyim asıl Allah ödettirecek. Ben ne diyeyim? Allah ödettirecek. Ve ne boşlardan kurtuldum öyle mutlu alanlar. Ne belalardan kurtuldum öyle ben. Başımıza şey gelmeyen kalmadı. Bu iman meselesi. Evvelen inanacaksın. Hemen gece geldi dedi ya, kardeşim karnı ağrıyor dedi, o vakit istirahat sene, bal şerbeti için. Dedi ya Resulullah geç dedi. Şüpheli yani, kardeşi kanlayamamış. Bir daha geldi kardeşim karnı ağrıyor, istirahat sene, bal şerbeti için dedi söyle. Dedi ya Resulallah şimdi geçmiyor. Üçüncüye gelince dedi sana Allah bedel ve batma. Allah doğru söylüyor. Bir şifa ve nas malda şifa var. Senin kardeşin karnı yalan söylüyor Bu sefer bir daha geçirdi, geçti. Şimdi ne zaman şüphelisin tutmaz. Ne zaman tam yanılsın tutar. Evvela iman misiniz? Bunlar hep hadis-i şeriflerde var. Ondan sonra Esma-i İdrisiye. Bu isimlerin hepsi işmazamdır. Ben bunu yerden ayrılmış değil. Arapça kitaplardan topluyorum. Sizi sevdiğim için yazıyorum ama bunlar şifredir. Herkesin yapacağı işler de değil ama ben sizi seviyorum. Belki birisi kazanır. Yine de çoğunuzda nasip olmuyor. Niye nasip olmuyor işte? Mesela. Şimdi bu isim Ya Allah'u mahmûdü fi kulli fi'alihi ya Allah. Bu kırk isimden biridir. Esma-i değil, başka. Süreylerde Hazretleri bunu beyan ediyor. İşte anlatıyor. Cuma günü usul abdesti alacak, temiz elbise giyecek, namaza gidecek, namazdan sonra tenha yere çekilecek, İhlas uzun bile 200 kere okuyacak. 200! 200 defa! Güneşi yere indirmek için duası olur diyor ya. Şehabetin süreleri artık. Güneşi yere indirmek için duası olur diyor. Bu bir ağız meselesi. Bu bir tutulma meselesi ya. Bu kadar başımızda hepsi azadır. Bunların hepsi çabuk tesir eder. Hastalıkların geçmesinde. Burada da dokuz tane madde. Mesela dokuzuncusu. Kaç tane kaynak yazdım bak. Süleymaniye kütüphanesinden yazmak müsaadeler bile kaynak var. Ben bunları böyle nerelerden topluyorum sizin için? Hizmet olsun. Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse tıbben çözümü yok. Hepinizin çevrenizde böyle hastalar ben de böyle hastalık var. İnşallah ben de yapayım. Bu İsviçre dili yedi gün okumaya devam etsin. Ama artık işte bu en azından insan iki üç kere böyle okumalı. Ya da kendi okuyamıyorsa çok hasta komada şu. Suya okuduğunda suyu kendisi içirse Allah Teala ona hastalığından şifa verecek. Ya Allah'ın mahmudu fi Ya Allah! Çok kalsın. İnsanlar seni sevsin istiyorsan Allah'ımız nasıl ki mahluktur, öyle Allah'tır. Hamd olunmaya layık olan Allah'tır. Sen de o isimden nasip alırsın, insanlar senin işlerini sever diye. Allah seni de doğruya muvaffak eder inşallah. Arifan dergisi böylece sizlere bahsediyorum aman dergiye sahip olun. Kimlere rağmen kimlere rağmen bu yazıları Bile ailesi var. Bunlara da güzel vazifeler var. Ee, doktor Sevim anne, nikahı haram olan kadınlar. Bunlar hep bize lazım. Burada ne iyilikler var şu kadın aileye. Kız diyor ki daha iman evlenmek istiyor. Ya kimle haram evlenmek onu ne biliyor? Kim Hoca rahmetli anlatmıştı. Müftüler yeterliler diyor. Kızım vaaz ettiler. Dedi ki kızım dayıma tane kadar insanlar bu kadar cahil. Ki bu da şöyle bunu 25 seneler anlatıyor bu yerde. Şimdi nikah haram olan kadınlar kiminle evlenir, kiminle evlenirler, kim kime helal, kim haram. Bunlarda ilim var, Bence bak insanlar her yerde bu dergine ilim alırlar inşallah. Helal haramı öğrenirler. Aile ve çocuk sayısında da sizin istifadeniz vardır. Şimdi biz ne zaman geleceğiz inşallah 3 Nisan Cumartesi Ինշալլահ երեք։ Ինշալլահ ունենք Now, Mr. McCarthy, even